ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين และวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขา แล้วตรัสว่า พวกเจ้าโต้ตอบแก่บรรดาศาสนาทูตว่าอย่างไรดังนั้นข้อแก้ตัวได้ทำให้พวกเขามืดมนในวันนั้น ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ไต่ถามซึ่งกันและกันส่วนผู้ที่กลับตัวศรัทธาและประกอบความดี หวังว่าเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับชัยชนะและ และพระผู้อภิบาลของเจ้า ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงคัดเลือกสำหรับพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเลือก มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีและ และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น ทรงรอบรู้สิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดอยู่ และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยและพระองค์คืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์เท่านั้น

ว่าพวกเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือ หากอัลลอฮ์ทรงทำให้กลางคืน มีอยู่ตลอดไปแก่พวกเจ้า จนถึงวันกิยามะพระเจ้าองค์ใดอื่นจากอัลลอฮ์เล่า ที่จะนำแสงสว่างมาให้แก่พวกเจ้า พวกเจ้าไม่รับฟังดูบ้างหรือกลอรอตุมอินจัลลลอฮุอะลัยกุมุนนฮารรมดัน อิลายมิลกิยามะห์ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือ หากอัลลอฮ์ทรงทำให้กลางวันมีอยู่ตลอดไปแก่พวกเจ้าจนถึงวันเกียรมะ เพราะเจ้าองค์ใดอื่นจากอัลลอฮ์เล่าที่จะนำกลางคืนมาให้พวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้น พวกเจ้าไม่ได้พิจารณาไตรตรองดูบ้างหรือ และจากความเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้มีกลางคืน และกลางวันเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้น และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ และจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่า ไหนเล่า เหล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวอ้างและเราได้เอาพยานออกมาจากทุกๆประชาชาติ แล้วเราได้กล่าวว่า พวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามา ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่า แท้จริง สัจธรรมนั้นเป็นของอัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาได้กูกขึ้นนั้น ได้สูญไปจากพวกเขาเสียแล้ว อินนกอรูนกานมิลกวมมูซาฟบกาอลัยฮิม وآتيناه من الكنوز ما إن ูละตนู لتنوء بالعصبة أ و ล ي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين แท้จริงกอรูนมาจากกลุ่มชนของมูซาเขาได้กดขี่ต่อพวกเขา และเราได้ประทานทรัพย์สมบัติ อันมากมายให้แก่เขา จนกระทั่งลูกกุญแจทั้งหลายของมันนั้น เมื่อคนแข็งแรงกลุ่มหนึ่ง ยกแบกด้วยความยากลำบาก

ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين และจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาแก่เจ้า เพื่อปรโลกและอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้ และจงทำความดีเสมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงทำดีแก่เจ้า และอย่าแสวงหาความเสียหายในแผ่นดิน แท้จริง ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون เขากอรูนกล่าวว่า ฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉัน เขากอรูนไม่รู้ดอกหรือว่า แน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายผู้ที่มีพลังยิ่งกว่า และมีพักพวกมากกว่า ก่อนหน้าเขาในศตวรรษก่อนๆและบรรดาผู้กระทำความผิด จะไม่ถูกสอบเกี่ยวกับความผิดต่างๆ ของพวกเขา ดอกหรือดังนั้น เขาได้ออกไปหากลุ่มชนของเขา ด้วยเครื่องประดับ อันโออาของเขา บรรดาผู้ปรารถนาชีวิต แห่งโลกนี้กล่าวว่า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 ความวิบัติจงประสบแก่พวกเจ้า ผลลบุญแห่งอัลลอฮ์นั้นดีกว่าสำหรับผู้ศรัทธา และกระทำความดีและไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากบรรดาผู้อดทนเท่านั้น ดังนั้น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 แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ หากมิใช่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่เราแล้ว แน่นอนพระองค์ก็จะทรงให้ธรณีสูบเราลงไปด้วย พึงทราบเถิดแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น จะไม่ประสบชัยชนะทิลัดดารุลอารตุนจัลฮลิลลดีนลาูรดูนอลูัฟิลอัลาฟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين นั่นคือที่พำนักแห่งปรโลก เราได้เตรียมมันไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปรารถนาความหยิ่งพยองในแผ่นดินและไม่ก่อความเสียหาย และบั้นปลายย่อมเป็นของบรรดาผู้ยำเกรงมันจาบิลฮัสนติฟะละูยรุมมินฮาผู้ใดนำเอาความดีมา เขาก็จะได้รับความดียิ่ง และผู้ใดนำเอาความชั่วมา บรรดาผู้กระทำความชั่วทั้งหลายนั้น จะไม่ถูกตอบแทนนอกจากที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้อินนัลลดีฟรดอะลัยกัลกุรอานลรอดดุกอิลามะอาดกุรรับบีอัลมมันจาบิลฮุดาวะมันฮุวฟีดลาลิมมุบีนแท้จริงพระผู้ทรงประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้า แน่นอนย่อมนำเจ้ากลับสู่ถิ่นเดิม จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงรู้ดียิ่งกว่า ผู้ใดอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง و ล ا فلا تكونن ظهيرا للكافرين และเจ้าไม่ได้หวังมาก่อนเลยว่าคำพีนี้จะถูกประทานให้แก่เจ้า เว้นแต่ว่ามันเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้า ดังนั้นเจ้าอย่าเป็นผู้สนับสนุนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยและ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين และอย่าให้พวกเขาหันเหเจ้าออกจากบรรดาองค์การของอัลลอฮ์หลังจากที่มันได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้าแล้ว และจงเชิญชวนไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้า และจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون และอย่าวิงวอนขอต่อพระเจ้าอื่น เทียบเคียงกับอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ทุกสิ่ง ย่อมพินาศนอกจาก พระพักของ พระองค์การชี้ขาด เป็นสิทธิ์ของ พระองค์ และอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไป